15. nodaļa. Mans bērns, sacīja Lūvis, kādi tev slapi mati, vai tu biji peldēties? Roņi rāmi stāvēja un lūkojās uz savu māti. Tur viņa sēdēja, atbalstīsies pret kalna sienu stipru un droši kā pati klins. Ar mīlestību Roņi skatījās uz mātu un vēlējās, kaut viņa būtu atnākusi kādu citu reizi. Vienalga, kad tikai ne pašlaik. Pašlaik Roņa gribēja būt vienatnē ar Birku. Likās, it kā viņas dvēseli vēl liesmotu pēc visa nežēlīgā un baismā, Ai, kaut tur Roņa varētu mierīgi parunāties ar Birku un kopā ar viņu priecāties par to, ka viņi ir dzīvi. Bet pašlaik tur sēdēja Lūvis. Viņas mīļā Lūvis, kuru Roņa tik ilgi nebija redzējusi, nevarēja taču viņas māte justies kā nelūgts ciemiņš. Roņa uzsmaidīja viņai. Jā, mēs bijām peldēties, Birks un es. Birks! un Roņi ieraudzīja, ka Birks jau taisās iet iekšā alā, un to viņi negribēja pieļaut. Tas nedrīkstēja notikt. Roņi pieskrēja pie Birka un klusi jautāja, vai tu nenāks apsveicināties ar manu māti? Birks augstu skatu pavērās Roņā. Ar neaicinātiem ciemiņiem nesasveicinās, to man mātie mācīja, mani vēl pie krūts nēsādama. Roņa aizsvilās. Darīja sāpes tas, ka vajadzēja būt tik mežonīgi niknai un tik mežonīgi izmisušai. Tur stāvēja viņš, birks, un ledus augstām acīm skatījās uz roņu. Tas pats birks, kam roņa tikko bija bijusi tik tuvu un gribēja sekot pat glūpa gāzā. Nu, birks viņu pievīla un kļuva par svešnieku. Ai, kā viņa neieredzēja birku par to. Nekad roņa nebija jutusi tādu niknumu. Ja tā padomā, tad viņa neieredzēja ne tikai birku. Roņa neieredzēja visu, itin visu un visus, kas viņu plosīja un mocīja tā, ka viņa vai pušu plīsa. Birku un lūvis un matis un harpīts un lāčalu un mežu un vasaru un ziemu un to undis, kas bija mācījis birkam muļķības, kad viņš vēl bija krūts bērns un tās nelietīgās harpijas. Nē, lai paliek. Ar harpiņām viņa vienreiz bija izrēķinājusies. Tomēr vēl daudz ko viņi neieredzēja tik stipri, ka vai kliegt varēja pat, ja viņa bija piemirsus, kas tas bija, bet kliegt viņa gribēja, un tā, lai pāršķeļas kalni. Nē, Roņa nekliedza. Tikai nošņācās uz birku, iekams viņš ielīja dalā. Žēl, ka tava māte neiemācīja tev arī drusku uzvešanos, kamēr viņai bija tāda izdevība. Roņies gāja atpakaļ pie lūvis un sāka skaidrot. Birks esot noguris, viņa sacīja, tad apklusa. Viņa noslīga uz akmens blakus savai mātei un paslēpusi seju lūvis sklēpī raudāja. Ne jau tā, lai pāršķeļas kalnu, bet klusu un nedzirdami. Tu zini, kādēļ esmu atnākusi, Lūvis teica, un Roņi raudādam murmināja. Ne jau tāpēc, lai iedot man maizi? Nē, Lūvis ateic noglaudus Roņas galvu. Maizi tu dabūs, kad pārnāksi mājās. Roņa iešņaukājās. Es vairs neiešu mājās. Jā, tā tas beigsies ar to, ka Matis ielēks upē. Lūvis mierīgi sacīja. Roņa pacēla galvu. Vai viņš ielēks upē manis dēļ? Viņš taču nemīn pat manu vārdu. Nomodanē, Lūvis turpināja bet ik nakti viņš pamiegam raud un sauc tevi. Kā tu to zini? Roņa jautāja. Vai viņš atkal guļ tavā gultā? Vai viņš vairs neguļ pie plikpaura pēra? Nē, Lūvis atteica. Plikpaurs pērs vairs nespēja ar viņu izturēt. Un arī es tik tikko spēju, bet... Kāda jau viņam vajag, kad klājas tik ļauni? Viņa ilgi klusēja tad sacīja. Redzi, Roņa, ir smagi noskatīties tik necilvēcīgās mokās. Roņa jūt, ka nu pat tas izlauzīsies, tas kliedziens, kam vajadzēja pāršķelt kalnus. Bet viņa sakoda zobus un mierīgi jautāja. Paklau, Lūvis, ja tu būtu bērns, un tev būtu tēvs, kas tevi aizliegtu tik cieti, ka negribētu izrunāt pat tavu vārdu. Vai tu atgrieztos pie viņa? Ja viņš nemaz nenāktu un tev to nelūgtu. Lūvis brīdi padomāja. Nē, to es nedarītu. Viņam būtu jālūdz, lai es atgriežos, to gan. Un to Matis nemūžam nedarīs, Roņi sacīja. Viņa no jauna ieslēpa seju lūvis sklēpī un slacīja, raupjos vilnas svārkus klusām asarām. Bija pienācis vakars un satumsis. Arī vissmagākās dienas reiz beidzas. Ej gulēt, Roņa, Lūvis mudināja. Es palikšu maķinīt pasnaudīšu un gaismai austo tieši uz mājām. Es gribu aizmigt tev uz ceļiem, Roņa sacīja, un tu dziedās vilka dziesmu, Viņai ienāca prātā, ka pati bija mēģinājusi dziedāt vilka dziesmu birkam, bet drīz vien Roņa bija nogurusi. Un dziedāt birkam vēl kādreiz viņa nedomāja, tas nu ir droši. Bet Lūvisa dziedāja. Uzreiz pasaule kļuva tāda, kādai tai jābūt. Roņa iegrima dziļā bērnības miegā un uzlikus galvu Lūvisai uz ceļiem aizmiga zem zvaigznēm un nepamodās ātrāk, iekams nebija uzausis visgaišākais rīts. Tad lūvis jau bija projām, bet savu palēko lakatu viņa nebija paņēmusi līdzi. To viņa bija uzsagusi roņģē. Tikko pamodusies roņa sajūta tā siltumu un ielpoja smāražu. Jā, tā ir lūvises smāraža, viņa nodomāja. Lakats mazliet smaržo pēc zaķēna, kāds man reiz bija. Tālāk pie uguns atspiedas galvu rokās sakņupis sēdēja birks. Sarkanie varakrāsas mati apslēpa viņas seju. Tur viņš sēdēja un izskatījās tik bezcerīgi pamests, ka roņai iesāpējās sirds. Nu, viņa aizmirsa visu citu un lakat pa zemi vilgdama gāja pie birka. Bet viņa nedaudz šaubījās. Varbūt birks gribēja, lai to liek mierā? Beidzot, roņai tomēr vajadzēja pajautāt. Kas ir birka? Viņš pacēla galvu un pasmaidīja. Es te sēžu un sēroju māšeli. Par ko tad? Roņa brīnījās. Es sēroju par to, ka tu esi mana māsa tikai tad, kad tevi sauc glūpa gāza, bet citādi ne. Nevis tad, kad ar dažādiem vēstnešiem tevi sauc tēvs. Un tā labi es izturos kā nelietis. Arī par to es sēroju, ja gribi zināt. Kurš nesēro, Roņa domāja. Vai man nav jāsēro, ka nevaru nevienam izdabāt? Par to es tev no tiesas nevaru pārmest, Birks turpināja. Es zinu, ka tā tam ir jānotiek. Roņa Bikla paskatījās uz Birku. Vai tu joprojām gribi būt mans brālis? Jā, patiešām, Birks atteica. Es esmu pilnībā tavs brālis uz visiem laikiem, un tu to zini. Bet nu tu arī uzzinās, kāpēc es šo vasaru gribu nodzīvot bez jebkādiem vēstnešiem no Matisa pils un kāpēc es nejaudāju runāt par ziemu. Patiešām, to viņi gribēja uzzināt vairāk par visu. Daudz viņi bija prātējusi, kāpēc Birksit nemaz nebaidās ziemas. Pašlaik ir vasara māšeli, viņš aizvien bija teicis tik mierīgi, it kā ziema nemaz nevarētu atnākt. Mums. Tev un man ir tikai šī vasara, Birks sacīja. Un Es nu reiz esmu tā radīts, ka neko daudz neizstājas, vai esmu dzīvs, vai neiet un ēs pie manis. Un zīmē, atnākot tevis te nebūs. Tad tev būs jādodas atpakaļ uz Matis pili. Un kur tu? Roņa jautāja. Kur tu būsi? Šeit, Birks atbildēja. Protams, es jau varētu iet un lūgties, lai ņem man atpakaļ Borkas cietoksnī. Prom raidīts jau netikšu, to es zinu. Ko tas līdzēs? Tevis man vienalga pietrūks. Es nevarēšu pat redzēt tevi. Tāpēc es palikšu lāčulā. Un nosalsi, Roņa piebilda. Birks iesmējās. Varbūt nosalšu, un varbūt ne. Esmu izdomājis, ka tu ar slēpēm šad tad varētu atvest man drusku maizes un sāls. Un man vēl kādas kažok, ja vien varēs dabūt ārā no Borkas cietokšņa. Roņa kratīja galvu. Ja būs tāda ziema kā pērn, tad es necik neslēpošu, jo netikšu cauri pat vilku žokļiem. Un ja būs tāda ziema kā pērn un tu dzīvos Lāčulā, tad ar tev būs beigas Birka Borkas dēlu. Lai tad tā arī būtu, Birks noteica. Bet pašlaik ir vasara māšala. Raņa nopietni paskatījās uz viņu. Vasara vai ziema? Kas saka, ka es iešu atpakaļ uz Matis pilu? To saku es, Birks teica. Kaut man pašam nāktos tev uz turienu aiznest. Nosalt es taisos viens pats, ja nu reiz tam jānotiek, bet es saku, ka pašlaik ir vasara. Vasara nav mūžīga, to Birks zināja un to zināja arī Roņa. Bet nu, viņi sāka dzīvot tā, it kā tā būtu mūžīga. Un cik labi vien spēja, viņi atvairīja visas mokošās domas par ziemu. Ik brīdi no ausmas līdz krēslai un naktī viņi gribēja izjust un izbaudīt vasaras saldmi. Lai dienas nāk un iet, viņi dzīvos vasaras skurbumā, neļaujoties raizēm. Viņiem bija palicis vēl pavisam īs laiciņš. Un to mums neviens nesabojās. Birks sacīja. Šai ziņā Roņa viņam piekrita. Es uzsūcu sevī vasaru. Tāpat kā meža bites sūc medu viņa stāstīja. Es vācu lielu vasaras pikuts, no kā dzīvot, kad, kad vairs nebūs vasaras. Vai tu zini, kas tajā ir? Un viņa pastāstīja Birkam. Tas ir viens vienīgs sacepums no saules lēktiem un meleņu čemuriem, kas pilni ar melenēm, un vasarfrēbumiem, kas tev uz rokām, un mēnes gaismas vakaros pār upi, un zvaigžņu debesīm un meža dienu vidus tveicē, kad saule apspīd priedes. Un sīka vasaras lietu tiņa un daudz kā cita. Un vāverēm, un lapsām, un zaķiem un aļņiem, un visiem savvaļas zirgiem, kurus mēs pazīstam. Un laika, kad mēs peldam un jājam mežā. Jā, nu tu dzirdēji, kas tas ir sacepums no visa tā, kas ir vasara. Tu esi laba vasaras cepēja. Birks priecājās. Turpini vien! No rīta līdz vakaram viņi dzīvojās pa mežu. Viņi zvejoja un medīja, ko vajadzēja uzturam, bet citādi dzīvoja mierā ar visu apkārtējo radību. Viņi staigāja tālus ceļus, lai paraudzītos uz zvēriem un putniem. Viņi rāpās kalnos un kokos, viņi jāja un peldējās mazos ezeriņos mežā, kur tos netraucēja harpijas. Un vasaras dienas gāja savu gaitu. Gaiss kļuva dziļāks un vēsāks. Uznāca pāris augstu nakšu un upmalas bērziem galotnē piepeši parādījās dzeltenas lapas. Kādu agaru rītu sēžot pie uguns, viņa to pamanīja, bet par to nerunāja. Un nāca jaunas dienas, nesdams aizvien vairāk un vairāk dzedrumu un dzidruma gaisā. Jūdzēm tālu varēja redzēt, raugoties pāri zaļajiem mežiem. Bet arī to cik daudz dzeltenu un sarkanu krāsu bija visā šai zaļumā. Drīz visa upes krauja dega spilgti dzeltenās un sarkanās liesmās. Viņa sēdēja pie uguns un redzēja, cik tas ir skaisti. Bet par to nerunāju. Pār kalnu upi cēlās migla. Biežāk nekā agrāk, un kādu vakaru, kad vajadzēja iet uz avotu pēc ūdens, tā bija uzkāpusi virs meža. Pēkšņi viņus bija ietinusi visbiezākā mīgla. Birks nolika ūdens spaiņus un spēcīgi saņēma Roņu aiz rokas. Kas ir? Roņi jautāja. Vai tev bal no mīglas? Vai tu domā, ka mēs neatradīsim mājas? Birks nesacīja, par ko baiļojās, bet viņš gaidīja. Te uzreiz mežā no tālienes atskanēja žēlabainā dziesma, kuru Birks tik labi pazina – Arī roņi rāmi stāvēja un klausījās. Vai dzirdi? Tur dzied pazemes balsis. Beidzot es dabūju tās dzirdēt. Vai tu to agrāk nekad neesi tās dzirdējusi? Birks jautāja. Nē, nekad, Roņi atteica. Tās grib ievilināt mūsu pazemē. Vai tu to zini? Zinu, Birks atbildēja, vai tu gribētu iet tām līdzi? Roņi smējās. <laughs> Es taču neesmu galīgi traka, bet plikpārs pērs saka. Te Roņi apklusa. Ko saka plikpārs pērs? Birks gribēja zināt. Ēk, vai nav vienalga? Roņi attrauc. Kamēr viņi tur stāvēja un gaidīja, kad migla mazliet izklīdīs, lai var tikt mājās, Roņa domāja, ko tika sacījis plikpaurs pērs. Kad pazemes balsis ar savām dziesmām pieskandē mežu, tad var zināt, ka ir rudens, un rīts būs ziema. Tā jā, tā jā.